Aí, Yuri. Mano, você sabe produzir essa fita aqui? É, aqui eu fiz uma música pra uma mina aqui, mano, que. Eu tô mal afim dela, parça. E eu quero fazer essa música pra ela. Ajuda eu aqui, mano. Produzir esse bagulho pra mostrar pra ela. Ó, tô gostando tanto de você. Acho que você nem tem noção. Na brincadeira do pega, pega e não se apega. Que você ganhou meu coração. Ô parça, eu vim aqui na mão humildade cantar o bagulho pra você, vai ficar nessas, eu vou embora, parça. Não é que eu amo ela aqui, mano. Viado, não tem como explicar pra você. Só eu sei, mano. Essa mina é demais, viado. Sabe por quê? Não é que eu amo ela, é que com ela eu tinha sempre uma transa garantida. E não é que eu amo ela, é que com ela eu tinha sempre uma transa garantida. E não é que eu amo ela tinha sempre uma trança garantida E não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma trança garantida Aí, ah não, Aí, preciso nem te falar, né? Preciso nem te falar, não, não, não Precisa nem te falar, mas eu vou falar só pra lembrar Aí! Yuri Mate produziu bum, mais uma Tô gostando tanto de você e, Acho que você nem tem noção Na brincadeira do pega, pega e não se apega Que você ganhou meu coração Ô parça, eu vim aqui na maior humildade cantar o bagulho pra você Vai ficar nessas, eu vou embora parça Não é que eu amo ela aqui, mano Obrigado, não sei como explicar pra você Só eu sei, mano essa mina é demais, viado. Sabe por quê? Não é que eu amo ela, é que com ela eu tinha sempre uma transa garantida. E não é que eu amo ela eu tinha sempre uma transa garantida E não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida E não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida Aí, ah não Aí, preciso nem falar, né? Preciso nem falar, não, não, não Precisa nem te falar, mas eu vou falar só pra lembrar Aí! Yuri Martin explodiu, bum, mais uma, explodiu. Tô gostando tanto de você, e, acho que você nem tem noção. Na brincadeira do pega-pega e não se apega, que você ganhou meu coração. Ô parça, eu vim aqui na maior humildade cantar o bagulho pra você, vai ficar nessas, eu vou embora, parça. Não é que eu amo ela aqui, mano. Velho, não tem como explicar pra você. Só eu sei, mano. Essa é demais, viado. Sabe por quê? Não é que eu amo, é.